Sura 113. Al-Falaq Svitanje Mek 5 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Kul a'udhu bi rabbil falaq Reci utječem se gospodaru svitanja Min šarri ma khalaq od zla onoga što on stvara Wa min šarri ghasiqin idha waqab i od zla mrkle noći kada razastre tmine Wa min šarri naffathati fil uqad i od zla smutljivca kada smutnje sije ومن شر حاسد إذا حسد i od zla zavidljivca kad zavist ne krije